Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Միասնության ուժը 2017 ուսանողական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ։ Հադրութում տեղի է ունեցել զորակոչիկների երթման արարողություն։ Արցախի Պաշտպանության բանակի սպաների բնակարանային խնդիրները շարունակում են մնալ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Մեծ Ընթումանյանի տանն այսուհետ ծավալվելու է գրական, գիտական, կրթամշակութային գործունեություն։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը ցուցադրվելու է Վենետիկի կինոփառատոնում։ Լևոն Արոնյանը Սևերով ոչ ոքի է խաղացել միանձնյա առաջատար Մաքսիմ Վաշիե Լակրավի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթման պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով Թեհրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն օգոստոսի 6-ին հանդիպում է ունեցել նախագահ Ռոհանիի հետ։ Երկու երկրների նախագահները հանդիպմանը քննարկել են ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ փոխգործակցության վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահները երկուստեք կարևորել են մի շարք այլ ոլորտներում իրականացվող խոշոր ծրագրերն ու նոր եւ հերանեկարային նախագծերի իրականացումը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է այդ գործընթացի ներկա վիճակն ու Հայաստանի դիրքորոշումը, հակամարտությունը բանակցությունների միջոցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում խաղաղ ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով եւ իր երկրի համար կարեւոր է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի եւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողական խորհրդի կողմից Հանքավանի մերձակայքում Հայաստանի եւ Արցախի ավելի քան 200 ուսանողների ու երիտասարդների մասնակցությամբ կազմակերպված Միասնության ուժը 2017 ուսանողական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ շեշտելով, որ հայրենասիրությունը չի սահմանափակվում միայն ժամկետային զինվորական ծառայության երկու տարիներով կամ փորձության պահին վճռական քայլն անելու պատրաստակամությամբ, Վիգեն Սարգսյանը հավելել է, որ այն նախ եւ առաջ մեր ձգտումն է բարեփոխելու, շենացնելու եւ հզորացնելու Հայաստանը։ Հանդիպման ընթացքում Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է ազգ բանակ գաղափարախոսության հիմնադրույթները, անդրադարձել զինվորական ծառայության նոր պայմաններ առաջարկող «Ես եմ եւ պատիվ ունեմ» ծրագրերին, ինչպես նաեւ պատասխանել է սահմանամերձ համայնքների խնդիրներին եւ ռազմաբժշկական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին վերաբերող հարցերին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն առաջին հերթին փորձում է ինքն իրեն պահպանել, քանի որ քաջ գիտակցում է, որ իր դիրքերը բավականին թուլացել են։ Նման տեսակետ է հայտնել միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ քաղաքական վերլուծաբան Ստեփա Սաֆարյանը, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումների պլանավորման փորձին։ Նրա գնահատմամբ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի կարողություններն ու հնարավորությունները փոքրացել են հակամարտության մենեջմենթ իրականացնելու առումով։ Չեմ կարծում, թե այնքան լավատես են, որ մտածեն հակամարտության լուծումներ գտնելու մասին, քանի որ արդեն իսկ խնդիր ունեն հակամարտության գոտին կառավարելու հետ կապված։ Այս առումով բանակցություններն օգտագործվում են իրավիճակը ժամանակավորապես լիցքաթափելու համար, ասել է նա։ Սաֆարյանը նշել է, թե անկախ ամեն ինչից չի կարելի թերագնահատել հանդիպումների նշանակությունը։ Միաժամանակ նա նկատել է, որ այս պահին անհրաժեշտ է Մինսկի խմբի արկայությունը, քանի որ հայկական կողմը չի կարող լցնել դրա վակուումը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրուտ քաղաքի հուշահամալիրում տեղի ունեցել զորակոչիկների երթման արարողություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Երթման արարողության ներկային զորակոչիկների ծնողներ, հարազատներ, բարձրաստիճան սպաներ, վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը Գումարտակի հրամանատար Օգնդապետ Անդրեյ Համզյանի զեկույցից հետո առաջին պաշտպանական գնդի հրամանատար Սերգեյ Շաքարյանը շնորհավորելով զորակոչիկներին նշեց, որ դուք այսօր երթում եք տալիս Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի մոտ։ Ազատամարտիկներ, որոնք ծառայել են մեր գնդում եւ Արցախյան գոյամարտի տարիների, ինչպես նաեւ ապրիլյան պատերազմի օրերին, հարավոր ուղի են անցել հայերենիքի ազատագրման եւ սահմանների պաշտպանության գործում։ Եվ իրենց կյանքն զոհաբերել այդ հարավոր ուղու համար։ Արցախի հողը ծծված է հերոստղաների արյամ։ Երզեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է տեր կանգնել այդ սուրբ փողին նշեց գնդի հրամանատարը։ Մեկ րոպե լրությամբ հարգվեց զոհված ազատամարտիկների հիշատակը։ Երթման արարողության ավարտի մասին զեկույցից հետո տեղի ունեցավ միտինգ, որը բացեց առաջին պաշտպանական գնդի հրամանատար Սերգեյ Շաքարյանը։ Դուք երթում եք տվել Իսրայել մի ազգի, որ ունի հարուստ եւ հերոսանցալ հողախտանակած անուն։ Միաժամանակ ստանձնելով այնպիսի մի պատվավոր ու պատասխանատու պարտավորություն, որը դրում էր հայրենիքին հավատարիմ լինելու երթում տված զինծառայողի համար։ Իրոք դժվար է զինվոր լինելը, համազգեստի պատիվը պահելը, հայրենիք պաշտպանելը։ Դիմելով զարակոչիկների ծնողներին եւ հարազատներին գնդի հրամանատարը նշեց, որ երկու տարվա ընթացքում ձեր ворթիները կգտնեն հուսալի ձեռքերում, հրամանատարության մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Երբման արարողության մասնակից ծնողների հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ նրանք հպարտ են, որ իրենց որդիները համալուրում են հայոց բանակի շարքերը։ Նրանք ցանկանում են խաղաղություն, որպեսզի իրենց զավակները խաղաղ պայմաններում ծառայեն հայրենիքին եւ բարով վերադառնան իրենց հարազատ օջախները։ Երթում տված զորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Պաշտպանության բանակի սպաների բնակարանային խնդիրները շարունակում են մնալ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Բնակարանային խնդիրն այն խնդիրն է, որ անընդհատ նոր քաղաքականություն, նոր մոտեցումներ ու ծրագրեր է պահանջում, որոնց արդյունքում էլ զգալիորեն պիտի թեթևանա այս հարցի ծանրությունը։ Գյուղերում տների կառուցման համար անհատույց 3 միլիոն դրամ երիտասարդ ընտանիքներին անտոկոս կամ շատ ցածր տոկոսով վարկեր շրջկենտրոններում բնակարան ձեռք բերելու համար, արտոնյալ վարկեր պետական սեկտորի որոշ հատվածի աշխատակիցների համար եւ այլ մեխանիզմներ, որոնք կառավարությունը մշակել է բնակարանային հարցի լուծման ուղղված։ Այս տարվանից այդ մեխանիզմներին ավելի ավելացել է եւս մեկը պետական աջակցություն կստանան պաշտպանության բանակի սպաները բնակարան ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու համար։ Աջակցությունը կիրականացվի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի միջոցով։ Նախքան այս ծրագրին անդրադառնալը հիշեցնենք, որ հիմնադրամն ունի սպաներին եւ սոցիալական այլ խմբերին աջակցելու ծավալուն ծրագիր երկրորդ, երրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամների, փախստական ընտանիքների, զոհված զինծառայողների զավակների, բազմազավակ 4 եւ ավելի անչափահաս երեխատար ընտանիքների եւ միացնող ընտանիքներին բնակարան գնելու ժամանակ կանխավճարի տրամադրման եւ հետագայում տոկոսների սուբսիդավորման, իսկ բնակարան կառուցելու ժամանակ տոկոսների սուբսիդավորման ծրագիրը Իդեպ տրամադրվող կանխավճարների մի մասը անհատույց է տեղեկացնում է սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանը։ Երկրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամներին 30% կանխավճար, որից 20%-ը անհատույց կերպով է տրամադրվում քաղաքացուն, իսկ 10%-ը հետ վերադարձնելու պայմանով, այսինքն փոխառության հիմքով հիմնական մայր գումարը մարելուց հետո հավասարաչափ 5 տարվա ընթացքում։ Փախստականների եւ երրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամների դեպքում կանխավճարը տրամադրվում է 20%-ային կետի չափով անհատույց, իսկ բազմազավակ ընտանիքներին եւ միացնող ընտանիքներին տրամադրվում է 20%-ային կետի փոխառության գումար հետ վերադարձնելու պայմանով։ Այս տարվանից այդ ծրագրերին ավելացավ եւս մեկը։ Պետությունը նշված հիմնադրամի միջոցով Կաջակցի պաշտպանության բաննակի սպաներին ու մարտական հերթապահություն կատարող պայմանագրային զինծառայողներին բնակարան ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու հարցում, ովքեր կարող են օգտվել այս ծրագրից, բարձաբանում է հիմնադրամի տնօրենը սպան կամ պայմանագրային զինծառայողը պետք է գրանցում ունենա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքային համայնքներում, Ստեփանակերտ քաղաքում եւ շրջկենտրոններում, պետք է սեփականության իրավունքով բնակելի տարածք չունենա, պետք է ունենա բավարար եկամուտներ, որ เป զի կարողանա եւ մարել վարկը եւ տանիքի նվազագույն շեմը պահպանելով, այսինքն մեկ շնչի մասով 50 հազարական դրամ, որը հիփոթեքային վարկ տրամադրելու դեպքում հիփոթեքի մարման գրաֆիկում չի հաշվարկվում։ Այս ծրագիրը սոցիալական հիմնադրամը իրականացնում է Ամերիա բանկի եւ Ֆիդես ֆինանսավարկային կազմակերպության հետ։ Որոշ հարցերի իրավասությունը այս կազմակերպություններին է թողնված մասնավորապես։ Եթե ֆինանսավարկային կազմակերպությունները պայմաններ առաջ քաշի, որ պետք է հիպոթեկային վարկ ստանալու ժամանակ վճարվի քաղաքացու կողմից նաև կանխավճար, ապա նրանք ստիպված կլինեն այդ կանխավճարը վճարել ինքները։ Մարատ Հասրատյանը իրազեկում են նաև ծրագրի սահմանափակումների մասին։ Ընտանիքի մեկ անդամի համար նախատեսված է մինչև 30 քառակուսի մետր բնակելի տարածքի գնում։ Գումարային առումով վերանորոգման համար բազմաբնակարան շենքերում վերանորոգման համար նախատեսված է մինչև 5 միլիոն դրամ, դա կապված է նաև վերանորոգվող բնակարանի նախահաշվի հետ բնակելի տան մասով նախատեսված է մաքսիմում միջև 7 միլիոն դրամ, բնակարանի գնման համար նախատեսված է միջև 22 միլիոն դրամ, կառուցման պարագայում միջև 30 միլիոն դրամ։ Հստակեցված են նաև դեպքերը, երբ հիմնադրամը կդադարեցնի աջակցությունը։ Եթե սպան կամ մարտական ծառայություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողը իրեն կամ կոպի կամ ինչ որ խախտման պատճառով կհերացվի պաշտպանության բանակի շարքերից, ապա նրա սուբսիդավորումը կդադարեցվի։ Եթե հիվանդության պատճառով հաշմանդամության կարգ ստանալու պատճառով կամ ասենք տարիքային կենսաթոշակի անցնելու պատճառով շարքերից կազատվի, ապա սուբսիդավորումը չի դադարեցվելու եւ կշարունակվի մինչեւ արկի մարման վերջ։ Բելալալայան այսօր Միջազգային լրահոսից Իրանը կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին գնալ երկխոսության եւ բանակցությունների ճանապարհով։ Նման հայտարարությամբ Թեհրանում լրագրողների հետ ամենշաբաթի հանդիպման ընթացքում հանդես է եկել Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլոխոսնակ Բահրամ Քասեմին։ Մենք երկու հարևաններ ունենք Հյուսիսում։ Ունենք Ադրբեջանը, որն իրապես կարևոր է մեզ համար, մենք լավ հարաբերություններ ենք ունեցել այդ երկրի հետ, Հայաստանի հետ էլ մենք ունենք բարեկամական եւ սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ։ Հակամարտությունը նրանց տեսակետների տարբերությունները Ղարաբաղյան հարցի շուրջ արդեն երկար ժամանակ է գոյություն ունեն եւ ժամանակ առ ժամանակ լարվածությունն աճում է։ Մենք հուսով ենք, որ նրանք կարող են հաղթահարել այն խնդիրները, որոնց առերեսվում են այդ տարածաշրջանում, նշել է Բահրամ Քասեմին։ Երկու երկրների հետ էլ մենք շարունակաբար բանակցել ենք, տեսակետներ ենք փոխանակել եւ հուսով ենք, որ ի վերջո դիվանագիտությունն ու երկխոսությունը կգերակայեն այլ մոտեցումների ու մեթոդների նկատմամբ, ամփոփել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամլոխոսնակը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է, որ նախազգուշացրել է Ռուսաստանին ամերիկացի դիվանագետներին վտարելու դիմաց պատասխան միջոցառումների մասին։ Վաշինգտոնի գործողությունների մասին կհայտարարվի մինչ սեպտեմբերի 1-ը։ Թիլերսոնը հայտարարել է, որ ԱՄՆ պրագմատիզմով է նայում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Բացի այդ, ՊԴՊ-ը պատրաստակամություն է հայտնել աշխատելու Մոսկվայի հետ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, նշելով, որ չարժե դադարեցնել շփումը մեկ հարցի պատճառով։ ՊԴՊ-ի ղեկավարը շփվել է լրագրողների հետ Մանիլայում, որտեղ մասնակցել է ASEAN-ի ֆորումի շրջանակում միջոցառումների հայկական միջուրեական Վանի հայկական վարագավանքի եկեղեցու քարերը կիրառվում են մզգիթի շինարարության համար։ Եկեղեցին բարբերաբար ավերում են դրա քարերը մզգիթի, հարակից գյուղերում տների, ինչպես նաև այլ կառույցների շինարարության համար օգտագործելու նպատակով տաճարը ոչնչացման եզրին է։ Տեղի զանգվածային լրատվամիջոցներին հայտնել է Վանի մշակութային հուշարձանների պաշտպանության միության ղեկավար Ալի Գալչեկը։ Ներկայումս հայկական եկեղեցում իրականացվում են տեղացի երեխաների համար ղուրանի ուսումնասիրման դասընթացներ։ Վարագավանքը կառուցվել է մեր թվարկության 7-ից 8-րդ դարերում։ Տաճարը լրջորեն վնասվել էր 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Ավելի ուշ Թուրքիայի հայերի ջանքերով եկեղեցին վերականգնվել էր։ Հովանես Թումանյանի Թբիլիսյան վերջին բնակարանում Ամաղլեբա փողոցի համար 18 տանը կայացել է Հովանես Թումանյանի տուն գիտական մշակութային կենտրոնի բացումը, նոր էջ դառնալով հայ-վրացական մշակութային կապերի տարեգրությունում։ Հիրավի պատմական այս իրադարձության հենքը Մեծեն Թումանյանի 100-ամյա վաղեմության տան Թբիլիսահայ համայնքին վերադարձներ, որտեղ ժամանակին սիրով հյուրընկալվել են Աղայանն ու Կոմիտասը, Շիրվանզադեն, Իսահակյանը, Փափազյանը, Մարը, Տաբիձեն, Գրիշաշվիլին, Բրյուսովը եւ ուրիշներ, որտեղ կազմակերպվել են գրական զրույցներ, ընթերցումներ, ասուլիսներ, տպագրված եւ անտիպ երկերի քննարկումներ, ուսումնասիրվել են հայ, վրաց եւ համաշխարհային գրականության նմուշներ։ Մեծ Ընթումանյանի տանը հարիր նորաբաց կենտրոնում այսուհետ ծավալվելու է գրական, գիտական, կրթամշակութային գործունեություն։ Մշակութային կյանք Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը ֆիլմը Շանհայի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցած համաշխարհային պրեմիերայից հետո ցուցադրվելու է նաև Իտալիայում Վենետիկի կինոփառատոնում։ Անհրաժեշտ է հայկական կինոյի զարգացման որակական մի նոր վերել կամրագրենք աշխարհում։ Միջազգային հարթակներում նպաստենք դրա հեղինակության բարձրացմանը։ Ես դա փորձում եմ անել իմ ֆիլմերի միջոցով, համընդհանուր ուշադրության արժանացնելով հայկական կինոն եւ վերհանելով համահայկական նշանակության հիմնախնդիրներ, ներառյալ Ղարաբաղյան խնդիրը, ասել է Ջիվանա Վետիսյանը։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը նկարահանվել է Ծովինար Խաչատրյանի Գյուրգևանի վերջին բնակիչը պատվածքի իման վրա։ Նկարահանումները տեղի են ունեցել 2015 թվականին Արցախում ռեժիսորի հայրենի Խաչմաչ գյուղում։ Դերասանական կազմում հայ սիրված մի շարք դերասանների կողքին ընդգրկվել են նաև համաշխարհային ճանաչում ունեցող դերասաններ Իրանից, Լիտվայից, Հունաստանից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից։ Վերջին բնակիչը ֆիլմն առաջադրվել է 2017 թվականին Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությանը լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում, որին ներկայացված է եղել 65 ֆիլմ։ Մարզասերների համար Ֆինլանդիայի Տամպերե քաղաքում ընթացող հունար-ռոմեական ոճի իմշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության վերջին օրը Հայաստանի ներկայացուցիչները մոտ են մեդալներ նվաճելուն։ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում Մալխաս Ամոյանը դուրս է եկել եզրափակիչ կիսաեզրափակչում առավելության հասնելով Թուրքիայի ներկայացուցիչ Մուրադ Ֆիրատի նկատմամբ։ Աշխարհի երիտասարդական առաջնության եզրափակչում Ամոյանը կմրցի Իրանի ներկայացուցիչ Ամին Կավիյանի Նեջադի հետ։ Մեդալ նվաճելու հնարավորություն ունի նաև Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչը 55 կիլոգրամ քաշային Տիգրան Մինասյանը։ Նա տոնելով երեք հաղթանակ դուրս էր եկել կիսաեզրափակիչ, որտեղ սակայն պարտվել է եւ կգոտե մարտի արդեն բրոնզե մեդալի համար։ ԱՄՆ-ի Սենթ Լուիս քաղաքում ընթացող շախմատային սուպերմրցաշարի 5-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով ոչ ոքի է խաղացել միանձնյա առաջատար Մաքսիմ Վաշիե Լագրավի հետ։ Պարտիան ավարտվել է 45-րդ քայլում։ 5-րդ տուրից հետո Լևոն Արոնյանն ունի 2.5 միավոր եւ բաժանում է 4-ից 6-րդ տեղերը։ Օգոստոսի 8-ին կայանալիք 6-րդ տուրում հայ գրոսմայստերը սպիտակներով կմարցի ԱՄՆ ներկայացնող Ուեսլի Սոյի հետ։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբերմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 20-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան։ Տակություն։